Septintas kirsnis. Tačiau Domicijus Afras, senas nenaudėlis ir skundikas, pasipiktino tą kalbą ir iš įnešių apsiliejo Falerno vynu visą tuniką. Jis visada tikėjęs dievus. Žmonės šneka, kad Roma pražūsianti, o yra net tokių, kurie teigia, kad ji jau žūstanti. Iš tikrųjų. Bet jeigu taip ir įvyktų, tai tik todėl, kad jaunimas neturi tikėjimo, o be tikėjimo nėra ir doros. Paminti seni griežti papraučiai ir niekam neteina į galvą, kad epikuriečiai neatsilaikys prieš barbarus. Labai gaila. O jis pats apgailestaujas, kad sulaukęs tokių laikų ir malonumuose turi ieškoti įsigelbėjimo nuo širdgėlos, kuri šiaip greitai jį pribaigtų. Tai pasakęs, apsiglėbi sirų šaukėją ir bedante burną ėmė bučiuoti jos kaklą, pečius, o konsulas Memijus Regulas, tai matydamas nusikvatojo ir pakėlė savo plikę su nukrypusiu vainiku tarį. Kas sako, kad Roma žūsta, kvailystė, aš konsulas, geriausiai žinau, vident konsulės. 30 legionų saugo mūsų Pax Romana. Pax Romana Romos ramybė. Paskui suspaudė kumščiais smilkinius ir pradėjo šaukti per visą menę. 30 legionų, 30 legionų nuo Britanijos iki partų sienų. Tačiau staiga nutilo ir įėmęs pirštą į kaktą pasakė, o gal net 32. Ir nudribo pūstalų, kur netrukus jam iš burnaus ėmė virsti atgal flamingų liežuviai, keptos rudmėsis, e, šaldyti grybai, eskėriai su medumi, žuvys, mėsgaliai ir viskas, ką buvo suvalgęs ar išgėjęs. Tačiau Dominicijaus nesuramino Romos ramybę saugančių legionų skaičius. Ne, ne. Roma turi žūti, nes pražuvo tikėjimas dievais ir griežti papročiai. Roma turi žūti, o gaila, nes gyvenimas vis dėlto gražus, Cezaris maloningas, vynas geras, ak kaip gaila. Ir veido įsikniaubęs tarp sirų, bakhantis menčių pravirko. Koksgi ten bus gyvenimas? Gerai sakė Achilas, kad verčiau būti tarnu saulytame krašte, negu karaliumi Kimerų šalyje. Ir dar nežinia, ar yra tokie dievai, nors netikėjimas pražudo jaunimą. Tuo metu Lukanas išpūkščiojo visą aukso pudrą iš nusigėrusios ir užmigusios Nigerijos plaukų. Paskui nuo priešai stojančios vazos nuėmė gebenį šakeles ir jomis apviniojo miegančiąją, o baigęs darbą apžvelgė potautojus džiaugsmingomis ir klausiančiomis akimis. Tada ir pats apsikaišė gebenėmis ir kartojo tvirtai įsitikinęs. Aš visai ne žmogus, tik tai faunas. Petronius nebuvo girtas, tačiau Neronas iš pradžių tausojas dievišką balsą ir siurbęs mažai, į pabaigą lenkė taurę po taurės ir visai apgirto. Netgi baudėsi toliau gėdoti savo eilę, šį kartą graikiškas, bet užmiršo ir per klaidą užtraukė Anakreonto dainelę. Jam pritarė Pitagoras, Diodoras ir Perpnas, bet niekaip nesutaikė, tad netrukus liovėsi. Ornelanas, kaip didelis žinovas ir estetas, ėmė liaupsinti Pitagoro grožį ir susižavėjęs bučiuoti jo rankas. Tokias gražias rankas tik tai kartą kadaise yra matęs. Kieno jos buvo? Ir prispaudęs delną savo prie šlapiaus kaktos, stengėsi prisiminti. Po valandėlės veidė sustingo baimė. Aha, motinos, agripinos. Staiga užgriuvo jį niūrus reginiai. Sako naktimis mėnesienoje įvaikščianti po jūrą tarp bajų ir baulų, kalbėjo jis. Daugiau nieko, tik vaikšto, vaikšto liko ieškodama, o prisertinusi prie valties pasižiūri ir nueina. Bet žvėjas, į kurį pažvelgė, miršta. Nebloga tema, įsiterpė Petronius. O Vestinas, ištempęs kaklą kaip gervį, paslaptingai kuždėjo. Netikiu dievų, bet dvasias tikiu, oi, Tačiau Neronas nepaisė jų žodžių ir kalbėjo toliau. Juk aš surengiau Lemūrijas. Paaiškinimas. Lemūrijos apeiginė šventės gegužės mėnesį permaldauti mirusiųjų vėlėms, kad jos nedarytų nieko piktą. Paaiškinimo pabaiga. Nenoriu jos matyti, jau penkti metai. Aš turėjau, turėjau ją pasmerkti, nes ji pasiuntė žudiką mane nugalabyti Ir jeigu nebūčiau jos pralenkęs, jūs negirdėtumėte šiandien manęs dainuojant. Dėkui tau, Cezari, miesto ir pasaulio vardu, sušuko Domicijus Afras. Vyno, tegu dunda timpanai. Vėl pakilo triukšmas, Lukanas apsviniojęs gebenėmis, bandydamas pereikti Domicijų Afrą, sukliko. Aš ne žmogus, tik faunas, ir gyvenu miške. Ei, hei, hei, Nusigėrė pagaliau ir Cezaris, nusigėrė vyrai ir moteris, Venecijus buvo neblaivesnis už kitus ir kartu su geiduliais jam kilo noras vaidytis, kaip visada, kada tik išlengdavo virš saiko. Juodbruvas jo veidas dar labiau išbliško ir liežuvis jau painiojosi, kalbant pakeltų ir įsekmių balsų. Duok lūpas, šiandien, rytoj, poryt, ar ne vis vien užteks, Cezaris paėmė tave iš aulų, kad padovanotų man, supranti, rytoj temstant atsiųsiu žmonės tavęs paimti, aišku, Cezaris tave man iš anksto pažadėjo, tu turi būti mano, duok lūpas. Nenoriu laukti rydienos, greičiau duok lūpas. Ir ablėbė lygyje, bet aktėje užstojo ir pati gynėsi iš paskutiniųjų, jausdama, kad žūsta. Tačiau beržiai stengėsi abiem rankomis nusimesti jo beplaukęs rankas – verčiai maldavo iš nuoskaudos ir baimės virpančių balsų nebūti tokiam ir pasigailėti, vynu alsuojančių kvapu jis tvoskė lygyje vis arčiau, o jo veidas jau buvo visai čia pat. Tai ne tas ankstesnis, geras ir beveik mielą širdžiai Vinicijus, o girtas piktas atyras kelia siaubą ir pasibjaurėjimą. Tačiau jos jėgos visilpo, atsilošusi veltui suko veidą šalin, vengdama jo bučinių, Jis pakilo, sugriebė ją abiem rankomis ir prisitraukęs galvą prie krūtinės, savo lūpomis dusdamas tengiasi pračiaupti išbliškusias jos lūpas. Tačiau tą pat akimirką kažkokia baisi jėga atplėšė Vinicijaus rankas nuo merginos kaklo lengvai, kaip kūdikio rankytės, o jį patį nustumė šalin, it sausą šakelę, ar nuvytusi į lapą. Kas atsitiko? Vinicijus pasitrynė apstulbusias akis ir staiga išvydo, palinkusį milžiną ligą vardu Ursas, kurį buvo matęs aulų namuose. Liga stovėjo ramus, tik žvelgė žydromis akimis taip keistai, kad jaunuoliui kraujas sustingo gyslose. Paskui tas milžinas paėmė ant rankų savo karalaitę ir lygiai stiliai žingsniais išėjo iš triklinijaus. Aktį iškart nusekė iš paskaus. Vinicijus akimirką sėdėjo lyg sustingęs, paskui pašauko ir pasileido iš menės, Lygija, lygija. Tačiau geismas nuostaba įnešis ir vynas pakirto jam koją, susviravęs kartą kitą, nutvėrė vieną bakhantę už nogų pečių ir mirkčiodamas ėmė kvūsti. Kas atsitiko? O ši paėmė taurę vyno ir šypsodama apsimiglojusiomis akimis padavė jam. Gerk, tarė. Vinicijus išgėrė ir nuvirto nuo kojų. Dauguma svečių jau gulėjo po stalu, kiti netvirtai žingsniais trapaliojo po triklinijų, dar kiti ant gultų knarkį arba per miegus reaugėjo persiryto vyno, o ant girtų konsulų ir senatorių, ant girtų raitelių poetų filosofų, ant girtų šokėjų ir patricijų matronų, ant viso to pasaulio dar visą galio, bet jau be dvasio vainikuoto ir ištvirkusio, bet jau silpstančio, iš auksinio palubėje ištemto tinklo vis biro ir biro rožės. Laukia jau švietu. Perskirimas aštuntas. Urso niekas neslaikė, niekas net nepaklausė, ką daras. Svečiai, kurie ir negulėjo po stalu, jau nebesaugojo savo vietų, todėl pernai regėdami milžiną su puotautoje ant rankų, manė, kad čia koks vergas išneša nusigėrusią savo šeimininkę. Bet to iš paskos sekė aktį, o tai sklaidė visus įtarimus. Šitaip jie išėjo iš trikliniaus į gretimą kambarį, o iš ten į galeriją vedančią į akties būstą. Lygija buvo taip netekusi jėgų, kad kniupsojo tarsi negyva ant urso peties. Tačiau padvelkus vėsiam ir grinam ryto orui pravėrė akis. Laukia darėsi vis šviesiau, netrukus pro kolonadą jie pasuko į šalutinį portiką, atgręžtą ne į kiemą, bet į rūmų sodus, kur pinijų ir kiparisų viršūnės jau rausvina aušra. Šioje rūmų dalyje buvo tuščia, muzikos ir platautojų triukšmas čia įdėjo vis silpniau, lygiai rodėsi, kad ji ištraukta iš pragarų ir išnešta į giedrą šviesų pasaulį. Vis dėlto dar buvo ne vien tas šlikštus triklinijus, buvo dangus, aušra, šviesa ir tyluma. Mergina staiga pratrūko verksmu ir įsikniaubusiai milžino petį ėmė kartoti pasikūkčiodama. Namo, Ursai, namo pas Aldus. Eisim, eisim, atsakė Ursas. O tuo tarpu atsidūrė mažame atrijuje, aktės būste. Ten Ursas pasodino lygiai ant marmurinio suolo, netoli fontano, aktė vėl ją pradėjo raminti ir raginti pailsėti, tikindama, kad kol kas jai niekas negrėsia, nes girtis svečiai po puotos miegos lygi vakaru – Tačiau lygija dar ilgai negalėjo nurimti ir delnai suspaudusi smilkinius tik tai kartojo, kaip vaikas. Namo, pas aulus. Ursas buvo pasiryžęs, tiesa prie vartų stovi pretorijonai. Bet jis vis tiek praeis. Kareiviai nestabdo išeinančiųjų. Prie arkos knibždėte knibžda lektikų. Žmonės pradeda skirstytis iš rūmų būreis Niekas jų nesulaiko. Jis lygiai išeiksės kartu su minė ir patrauksės tiesiai namo. Pagaliau, ką čia jis reiškia? Kaip karalaitė įsakys, taip ir bus. Tam jis ir yra čia. O Lygija kartojo, taip, Ursai, išeisime. Tačiau aktė turėjo galvoti už juos abu. Išeis, taip. Niekas jų neslaikys. Bet iš Cezario namų pabėgti neleista, kas bandys, įžeis jo didybę Jie išeis, o vakare centurionas su kareivių būriu atneš mirties nuosprendį Aului, komponijai Grecinai, o Lygija vėl pargabens į rūmus ir tada jau nebebus susigelbėjimo. Jei Aulai ją priims į savo pastogę, jų laukia neišvengiama mirtis. Lygija nuleido rankas, nieko nepadarysi. Turėjo rinktis, ar pražudyti Plaucijus, ar save. Eidama į puotą vylėsi, kad Vinicijus ir Petronijus – išmels ją iš Cezarių ir atiduos pomponijai, bet dabar žinojau, kad kaip tik jie prikalbėjo Cezarį atimti ją iš alvų. Nieko nepadarysi. Nebent stebuklas ją galėjo išplėšti iš tos prarajos. Stebuklas ir dievo galybė. Akte, tarė nusiminusi, ar girdėjai, kaip Vinicijus kalbėjo, kad Cezaris mane jam padovanojas ir kad šį vakarą atsiūsęs vergus ir pasiimsęs mane į savo namus – Girdėjau, atsakė aktį. Ir skėstelėjusi rankomis nutilo, nusiminusios lygio šneka, nerado joje atbalsio, juk ji pati yra buvusi Nerono meilužiai. Nors ir gera buvo jo širdis, bet nelabai jautė gėdą dėl tokių santykių. Kai buvusi vergė, jie apsiprato su vergyste, o be to lygi šiol tada mylėjo Neroną. Jeigu jis panorėtų pas ją sugrįžti, ji pasitiktų jį ištiestomis rankomis, kaip didžiausia laimė dabar aiškiai matydama, kad lygie arba turi tapti jauno gražaus Venicijaus meiluže, arba įstumti save ir aulus į pražutį, tiesiog nesuprato, kaip mergina dar gali sviruoti. Cezario rūmuose, tarė kiek palaukusi, tau nebūtų saugiau negu Venicijaus namuose. Jei nei galva netėjo, kad nors ir tiesą sakė, jo žodžiai reiškė susitaikyk su likimu ir būk Venicijaus meilužiai bet lygija dar jautė ant lūpų jo bučinius kupinus gyvuliško geidulio ir peštus kaip žarijos, todėl vien juos prisiminus kraujas įplūkstelėjo į veidą. Niekada, sušuko pasipiktinusi, nepasiliksiu nei čia, nei pas Venicijų, niekada. Ate nustebino šis pasipiktinimas. Argi taip neapkenti Venicijaus paklausy, tačiau lygija neįstengia atsakyti, nes vėl pratrūko verkti – Aktė, priglaudusi ją prie krūtinės, ėmė raminti. Ursa sunkiai alsavo ir gniaužė didžiulius kumščius, šuns ištikimybė jis mylėjo savo karalaitę ir negalėjo pakelti jos ašarų. Puslaukinėje lygo širdyje brendo noras grįžti į salę, pasmaukti Venecijų, o jai reikės ir Cezarį, tačiau bijojo įstumti į pražutį savo valdovę ir dar nebuvo tikras, kad toks pasielgimas, iš pradžių jam atrodęs labai paprastas, iš tiesų dera nukryžiuotojo avinėlio sekėjui. Oligija, apgleibusi aktį, vėl pradėjo klausinėti. Argi tu jo taip neapkenti? Ne, atsakė Ligija, man negalima jo neapkesti. Aš krikščionį. Žinau, Ligija, taip pat žinau iš Pauliaus tarsiečio laiškų, kad jums draudžiama e, pakesti išniekinimą, bijoti mirties labiau negu nuodėmis, bet pasakyk man, ar tavo tikėjimas leidžia Atnešti mirtį? Ne. Tai kaipgi tu gali užtraukti Cezario kerštą aulų namams? Valandėlė stojo tyla, lygiai vėl atsivėrė bedugniai praraja. Jaunoji atleistinė kalbėjo toliau. Klausiu, nes man gaila tavęs ir geraširdės pomponijos, ir aulo, ir jų vaikų. Aš seniai gyvenu šiuose namuose ir žinau, kuo grėsia Cezarių rūstybė. Ne, jums negalima iš čia bėgti vienas kelias tau belieka – melsti Vinicijų, kad tave sugražintų pomponijai. Tačiau lygija susmuko ant kelių melstis visai kitam. Ursas netrukus taip pat atsiklaupė ir ryta užroje abu ėmė melstis Cezario namuose. Aktai pirmą kartą matė tokią maldą ir neįstengė atitraukti akių nuo lygijos. Ši pasisukusi į ją profiliu, iškėlusi galvą ir ranką žiūrėjo į dangų lyg iš ten būtų laukusi įsigelbėjimo. Aušra apšvietė jos tamsus plaukus ir baltą petlumą, atšvito vyžiuose ir tame spindesyje ji visa atrodė kaip šviesa. Jos išbliškusiame veide, pravirose lūpose, pakeltose rankose ir akise buvo kažkokia nežemiška ekstazė. Ir aktė dabar suprato, kodėl lygija negali tapti niekieno sugulove. Buvusiai Nerono meilužiai Tarsi prasiskleidė kraštelis užuolaidos dengiančios visai kitą pasaulį, negu tas, prie kurio ji buvo pripratusi. Ja stulbino ši malda piktadarybių ir gėdos namuose. Prieš valandėlę jai atrodė, kad lygijai nėra įsigelbėjimo, bet dabar pradėjo tikėti, kad gali atsitikti kažkas nepaprasta, kad ateis į pagalbą tokia galybė, jog pats Cezaris jai nepajėgs atsispirti. Iš dangaus nusileis kokia sparnuota kareuna, padėti merginai arba saulė paklos po ją savo spindulius ir nusineš ją. Jie jau buvo girdėjusi apie daugybę stebuklų tarp krikščionių ir dabar pagalvojo, kad visa tai matyti teisybė, jeigu lygija taip meldžiasi. Bet lygija jau pakilo, vilties nuskaidrintų veidų, Ursas taip pat atsistojo ir pritūpęs paliksuolą, žiūrėjo į savo valdovę, laukdamas jo žodžių o jos akys apsitraukė migla ir netrukus dvi didelės ašaros ėmė palengva ristis skruostais. Te laimina dievas pomponiją ir aulus tarį. Aš negaliu užtraukti jiems pražūties, tad nieko met daugiau jų nematysiu. Paskui atsisukus į Ursą, pradėjo jam šnekėti, kad jis vienas telikęs jai pasaulyje, kad dabar turys būti jai tėvų ir globėjų. Jiems nevalia ieškoti prieglopščio pas aulus – nes užtrauktų ant jų Cezario rūstybę, bet ji taip pat negalinti likti nei Cezario, nei Vinicijaus namuose. Tad Ursas te paima ją, te išveda iš miesto, te paslepia kur nors, kad neatrastų nei Vinicijus, nei jo tarnai. Į visur eisianti paskui jį, nors ir už jūrių marių, nors už kalnų aukščiausių, pas barbarus, kur niekas negirdėjo Romaus vardo, kur nesiekia Cezarių valdžia tegu jis paima ją ir gelbėja, nes tik vienas jai telikęs. Lygas buvo viskam pasiryžęs ir reikšdamas paklusnumą paslenkęs apkabino jos kojas. Aktai laukė stebuklo, todėl dabar jos veidė pasirodė nusivilimas. Tik tiek padarė tą maldą. Pabėgti iš Cezario namų tai nusikaltimas, jo didybės įžeidimas, už kurį turi būti atkeršyta O jeigu lygijai net pavyktų pasislėpti, Cezaris išlietų kerštą ant taulų. Jeigu jį nori pabėgti, tegu bėga iš Venicijaus namų. Tada Cezaris, nemėgstantis rūpintis svetimais reikalais, gal net nepanorėjusias padėti Venicijui vytis. Šiaip ar taip, tada nebus to nusikaltimo, jo didybės įžeidimo. Tačiau ir lygija taip galvojo, aulai nė nežinosia, kur ji, net pomponija, ir pabėgsianti ne iš Venecijos namų, o pakeliui. Išgėręs jis pareiškė vakare atsiūsę savo vergus jos paimti. Tikriausiai sakė teisybę, kurios nebūtų prasitaręs blaivus. Turbūt jis pats, o gal ir abu su Petronijumi, prieš puotą matė Cezarį ir išgavę jau pažadą, kad rytojus vakarą ją atiduosęs. Jeigu tatai užmiršo šiandien, tai atsiūs rytoj. Tačiau Ursas ją išgelbėsas. Atėjęs išnešęs ją iš lektikos, kaip iš triklinijaus, ir patrauksę abu per pasaulį. Prieš Ursą niekas neatsilaikysęs, jam neatsispirtų nie tas baisus imtinininkas, kuris vakar galinėjosi triklinijoje. Tačiau Vinicijus gali atsiųsti labai daug vergų, tad Ursas tučto jau eisęs patarimo į pagalbos pas vyskupą Liną. Vyskupas jos pasigailėsęs nepaliksęs Vinicijaus rankose ir įsakysias krikščionims eiti su ursu jos gelbėti. Jie atkariausia ją ir atimsia, o paskui ursas pasistengsias išvesti iš miesto ir kur nors paslėpti nuo Romos galybės. Ir jos veidas pradėjo rausti ir šypsotis. Nuotaika pasitaisė, tarsi įsigelbėjimo viltis jau būtų tapusi tikrovę. Jis taiga vėl puolė aktį ant kaklo ir prikišusi žavės lūpas, jai prie skruosto ėmė kuždėti tu neišduosi mūsų aktą, tiesa? Prisiekiu savo motino šešėliu, atsakė atleistinį, neišduosiu, tik prašyk savo dievo, kad Ursui pavyktų tave atimti. O žydros vaikiškos milžino akis spindėjo laimę, nieko neįstengęs lygi šiol sumanyti, nors ir kaip suko vargšę galvą, bet šit tokį dalyką tai jau sugebėsias. Ar dieną, ar naktį, jam vis viena. Eisęs pas vyskupą, ne šis iš dangaus skaitas, ką reikia daryti ir ko nereikia. Tačiau krikščionis jis ir taip sutelktų, argi mažai turys pažįstamų ir vergų, ir gladiatorių, ir laisvų žmonių, ir subūre, ir užtiltų, surinktų jų kokį tūkstantį arba du, ir atimtų savo valdovę, o išvesti ją iš miesto taipgi sugebėtų, ir toliau lydėti sugebėtų, eitų, kad ir pasaulių galą, kad ir ten, iš kur kilia, kur niekas negirdėti negirdėjęs apie Romą. Jis įsmeigė akis kažkur į priekį, lik norėdamas įžiūrėti kokius praeities daiktus, neapsakomai tolimus, o paskui prašneko. Išila? O, koks šilas, koks šilas? Tačiau netrukus nuvijo šalintuos reginius. Štai tušto jau eisęs pas vyskupą, o vakare jau koks šimtas vyrų tykos, lektikos Ir tegu ją lydi ne tik vergai, bet ir pretorijonai. Ten tegu niekas nesipainėja, po jo kumščiais, netgi su geležiniais šarvais. Argi ta geležis tokia tvirta? Gerai stuktelėsi per geležį, tai ir galva, o ją neįsilaikys. Tačiau lygiai nepaprastai, rimtai, bet kartu vaikiškai pakėlė pirštą aukštyn. Ursai, nežudyk, tari. Lygas užkėlė į vėzdą panašią savo ranką ant pakaušio, susirūpinęs murmėdamas pradėjo kasyti sprandą, jisgi turys ją atimti savo šviesą. Pati sakė, kad dabar jo eilė. Jis tenksėsis kiek galėdamas, o jeigu atsitiksia netyčia, jisgi turys ją atimti. Tačiau jeigu jau taip atsitiks, jis taip atgailausias, taip maldausias nekaltą evinėlį, kad nukryžiuotasis avinėlis jo vargšo pasigailėsias, jis juk nenorėtų įžeisti avinėlio, bet kad rankos tokios sunkios. Didelis susijaudinimas atsispindėjo jo veide, bet norėdamas visą tai paslėpti, jis nusilenkė stalį. Tai aš eisiu pašventą į vyskupą. O aktė apkabino lygijos kaklą ir pravirko. Ji dar kartą suprato, kad yra kažkoks pasaulis, kuriame net kančios atneša daugiau laimės negu visos Cezario rūmų pramogos ir malonumai. Dar kartą jai prasvėrė durys į šviesą, bet pajuto, kad yra neverta žengti pro tas duris.